عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حضرات الأفاضل سادة العلماء والأساتذة الأعزاء وفي المقدمة صاحب الفضيلة والكرامة سيد الشيخ الأديب كي شعراني تيما إزه para sepuh bini sepuh sesepuh mutakharijin saking madrasah diniyah Nahdlatul Ulama Kudus hadirin hadirat ingkang minulya rahimakumullah kepareng langkung rumiyin kawula ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah taala ingkang sampun marengaken kula siang punika sowan panjenengan sedaya keluarga besar dan alumni Madrasah Diniyah Nahdlatul Ulama Kudus dalam rangka halal bihalal Mugi-mugi angin kita kempal wonten majelis ingkang sae dalam rangka ingkang sae kanthi niat ingkang sae punika pikantuk ridho ing Allah taala. Barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Tarikh ning acarane halal bihalal terus kula miwiti ngaturaken tahniatul id dhateng panjenengan sedaya Idul Mubarak a'adahullah alaikum bisa'adati wal khair wal rafahiyah wa kullu amin baantum antum bi khair Kula dalam kesempatan menika nyuwun keikhlasan panjenengan kersa ngapunten kula soale kula niku al mukarrom wong terkenal kadang-kadang kula niku sadar nek kula niku kiai sadar nek kula niku wong terkenal dadi nganggep wong liya niku sepele kadang-kadang gebyahuyah kula kepethuk wong kudus celelekan siji terus kula ngomong Anjing wong kudus sing ngene iki potongane. Burati wong sak kudus kenek kabeh. Ana wong NU siji loro sing ora kan genah, kula muni wong NU ya kelakuane ngene iki. Wetak ilang kabeh. Lha wong sing siji loro kok kabeh wong sak NU 80 yuta wong sak. Ya iki mula kula dalam kesempatan ingkang saya menika nyuwun ngapunten ingkang sak ikhlas-ikhlasipun saking panjenengan sedaya. Nggih. Kosok wang suwe wong saleh ning kula niku tiyang terkenal. Jadi mungkin sampai nanti ngerasani kula. <laughs> Iya, Gus Musa. potongane bocenan potongan potongake lah sampean tenang mawon nek ngrasani kula sampean damel kesalahan kali kula sejak sampean ngrasani sejak sampean nyalai kula pun kula ngapura jadi sampean nek kepengin ngrasani wong sing ora dosa ngrasani kula mawon ampun ngrasani liyane liyane Jadi saat ini kula sakai jenengan bubuan. Sampai nanti kesalahan kaya kula, kula mbak tenggada kesalahan kali. Jenengan. Saat ini lho. Warane kok. Halal lebih halal. Halal lebih halal menikah bahasa nopo. Menurut sampean mesti mendalami bahasa Arab. kita eh itu kaya bahasa apa? halal di halal bahasa apa kira-kira kata singaran ini bahasa Arab kalau tengah Arab itu meh 6 tahun Ora tahu wong Arab muni halal di halal ora tahu krungu Belas cek poso cek Idul Fitri mboten nate ana krungu wong muni halal bihalal teng Arab boten ana kula goleki teng kamus mulai lisanul arab al muhit al wafi ngantek munjid ya ora ono sampeyan goleki ki ambak dapat percaya ora halal bihalal ora nek halal tok wonten halal tok niku terjemane didul haram halal kuwi kosok wang sule haram tapi nek digandeng halal di halal itu raun ini kok alawas ini yadan biat mana biat yadan biat halal di halal betul atau tidak bahasa Arab betul nek tenggini kamus besar bahasa Indonesia sampai tinggali onten entry halal bi halal itu tulisannya sebener orang niki ora dipisah-pisah ngeten tenggene kamus besar bahasa Indonesia tulisannya halal bi halal ini udah di sisi halal bihalal ora ono spasi ini halal bihalal maknane perihal maaf memaafkan setelah bulan Ramadan Jadi ini bahasa Indonesia. Meskipun bahan bakune saka Arab. Nek cara bahasa anu, cara bahasane mobil ngoten assembling. Bahan baku Arab dirakit kiambak teng mriki kalih sesepuh-sesepuh kita rumiyin dinutno wazan yadan biat. Nek yadan biat niku ulung-ulungan halal bihalal halal halal halalan kalau pengoten ini bahasa Arab Indonesia pun dadi bahasa Indonesia tapi pancen halal bihalal mema maaf memaafkan setelah bulan Ramadan artinya sawal apa tuh niku mboten nonton teng Arab sing ana mok Indonesia tok Mulane contohnya begini kamus besar bahasa Indonesia maaf memaafkan setelah bulan Ramadan sebagai kebiasaan khas Indonesia. Jadi ini mau khas Indonesia. Tempu putih betul nanti. Kulo bodoh tenggini Mesir niku peng limo. Bodoh peng Mesir penglimo. Mboten ate roh kaya teng mriki ngoten niku halal ya. Sowan, sowanan, silaturahmi, Unjung. wong sepuh, njaluk ngapura, salaman tak pun. Mboten ngoten. Apa meneh kok mudik barengan mboten ngoten. Teng mriki dilakoni mudik kok Jakarta mara Kudus kok kon kon Jepara mara ning Pati. Untuk halal bihalal. teng Mesir niku janji bodho bar sembayang id pun nggawa bontot karo kloso sak keluarga mara ning kebun binatang ngelar kloso mangan bareng ketek bareng ngoten pun bal bubar ngoten mboten wonten salaman Jadi halal bihalal ini keistimewaan Indonesia, khas Indonesia. berarti pancen sesepuh kula memperkirakan niki nek oga wali songo ya sesepuh-sesepuh sakwise wali songo lah sesepuh sing anakno tradisi pertama kali halal bihalal niki nduduhno kearifan dan kecerdasan kewaksitaan saking sesepuh-sesepuh kita rumiyin. Asumsine bal poso Ramadan kula sampeyan kabeh iki dosane wis dingapura kabeh, entek kabeh. Malah mata kodaman iku mulai sampeyan balik. Ngantek sakniki dihapus kabeh mergo poso. Man soma Ramadan imanan waktu saban hufira lahu mataqaddama min dzambi dadi mulai ya yahono yahene dosa niku disetip kabeh gak di dosa anggil wong kuwi poso wulan Ramadan krana iman lan melulu golek ganjaran Gusti Allah golek ridhani Gusti Allah kan dilalah poso niku ora kaya salat nek salat ana pamer barang niku gampang pamer niku. Ora kok sembayang dhewean sing diwaca kaosan tok oblong sing diwaca ina ta ina karo kulhu. Eh, barang dikongkon ngimami karo marang tuwa senganggu <laughs> jas tutup sing diwaca sabihis karo <laughs> al ataka. Lho ngoten niku iso engkek ngono niku. Wis montor bismillahirrahmanirrahim. Ngene kuwi wis meh muni inaqaina. Krungu dheweme marang tuwa sapi wis marapi. Ngoten niku iso. Pamel ngoten niku kongang nek salat. Sedekah barang niku lak saged to. Mergo kepengin diumumno bantu puluh hewu. Kadang-kadang ora diumumno panitia ngune protes kok. Ketok ya kok. Nyumbang mau. Kok kok gak melok diumumno. Malah nggih kliwatan. Ya cuma menang. Lalat para lawus sedaya. <laughs> Menika saking Pak Fulan sedasa ewu. Lah rak ngono, gak ada. Tapi nek poso niku sampean ajeng pamer sepundi diung poso kok. Apa ida-idu? sampai ini dah ya darah ini kasih ingin untuk mawar orang-orang yang ngarani wih posone kok hebat teman-teman idune kok akeh betul apa sampai turun sampai orang-orang yang ngelentak-ngelentuk ya betul-betul yang ngelem wah iki poso ketara kok ngelentak-ngelentuk ya betul-betul ngurah poso ayo ngelentak-ngelentuk jadi menurut kula jenengan sedaya itu pasane ya imanan waktu saban kabeh mergo rugi nek gak iman wakti saban lah apa wong kan sing ngelem lha nek salat niku ora ana sing marah tuwa lumayan lah dilem marah tuwa jadi anake gak dijaluk neh <laughs> tapi nek poso itu gak ana pamrih nih buat teman jadi pulau yakin terus di ngapura kamu niku riwayate ana manso maromadona ana mangko maromadona Berarti sing sembahyang bengi traweh witir tok niku nggih dihapus poso tok ora traweh ya dihapus wong kalimate mangsa maromadona kok ora ana traweh bareng kok tapi poso Masa ora traweh di ngapura kabeh dosane. Eh, tapi gini, wong tua kita rumien, sesepuh kita di sini tradisikan halal bihalal ini, wah, arif banget. Perso tidak lupa bahwa di samping kesalahan sing mengenai hak Allah, itu ada kesalahan sing mengenai hak kawulane Gusti Allah taala. Nek saiki sing hake Gusti Allah disetip kabeh. Lah sing kesalahan ning gone sepadha-padha iki diampuni mbek Gusti Allah ta ora? Lah iki sing berat. Ora diampuni nek sing bersangkutan ora ngampuni. Kula salah kali sampean sampean mboten ngampuni kula. Nggih dereng Singapura Gusti Allah ngantek sampai ngapura. Mulane kula kawiti niki wau pidhato kula njaluk ngapura sik. Soale dadi ganjelan payah niku. terus kadung di ngapura dosa kula sing langsung niku Gusti Allah. Tenggene sampean mboten sampean ngapura. Bal dhuwit ndok mboten mawon. Bal. Sampean mboten nate maca niku mesti wis tau maca kabeh mutakharijin diniyah NU. niku hadis sahih niku al muflis niku niku lak medeni wong innal muflisa min ummati mayati yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa siyamin wa yati wa qata mahala wa qata fa'ala wa qala mala sak terus niku niku medeni wong alang-alang maca niku kula medeni wong terus iki hadis nggambarake lha Wah iki aku piye ngono iku. Wong gawa ganjarane poso ganjarane salat ganjarane poso sedekah itu puyang piang. Wong mulai balik wis sembahyang, sadurunge balik malah wis sembahyang, wis poso. Kaji bolak-balik. Wah. Tronton-trontonan ora trimo trek-trekan ganjaran iki. Tronton-trontonan. wis swarga mengo ngamal kok semono ya Allah swarga kali-kali itu mereka dianggap kali ini akan dibawa kemana ini? ke surga lalu nanti dulu ke surga ya ke surga tapi urusan dengan saya belum selesai ini kemudian di kono sing ngono nah tiang niki nalika urip tengah nanti nate itu kula Kau misalnya yang podium. Kulau tengisar terasa. Kulau betul sakit balas. Kulau ini pirang-pirang bodoh ngadek ngakak buatan jaluk ngapur lo kali ibu mas. Ya terus bi, ini buatan ngapur kok. Lah ya terus bi, ini buatan pokoknya kudu ada kompensasi. Jaluk kompensasi. niki terus didono ganjarane tiang niki diwehno sing dipisoi niku mau. nah wis wis marem kowe wis nggih sithik malih ya redaksi dia terkini hadis Bikadri madlumatihi sesuai kualitas kezolimannya itu misal ini biaya nganggo dengkulmu amo apa matamu apa niku macam-macam niku dadi mangke dijikukno sepadan dengan kesalahan misal ini wis bareng wis dijikuk jejejet wis berangkat nang arep ning swargane ana sing nganggrak meneh kaliyan niki mbiyen nate nuduh kula sing ora-ora kula saestu silaturahmi jenengan malaikat apa iso kiambak nek kula niku jan silaturahmi nah kula dianggep marung tenggine ngono aniku terus ngantek wong sak kampung niku ngalalati njet kalih kula kula enteni pirang-pirang bojo mboten njaluk ngaku lah terus mboten trimo kok kompensasi malih sikuk nonek polisi kok no dilalai isih ono nah mangke iki ya ambek mbiyen iku nglumpukno terus sung ajeng tinggi ndamel madrasah kula dikengen nyumbang kula menyumbang satu sewu kula nyumbang duit sak biyene kok patah niku satu sewu jajak madrasah nggih mboten pondasi mohon mboten wonten digagrak yang bar yang bar satu sewu cukup loh kan balik nak uang niki ngandel ngandel no ngamale tak murang jogo pergaulan ini harus podo podo ini iso bangkrut dari kanjeng nabi ini gue sentek kape mergo didodosi dodo si wong wong sing disalah ini entek kape nek wis entek terus piye amal api wis entek ganjaran fa in faniyat hasanatu ukhidha min sayiati sahibihi wa turih alaihi wa turih fil nar naudzubillah min zari medeni wong nek wis api entek kok isa ana sing nuntut Nah, iki terus piye? Mulih ya mbek nate pepeh kuwasa mawon kula rakyat jelantah. Angger dina dilapoki ditempilingin, laboki. Sirah kula ngantek kopi ora kabeh. Mboten terima kula. Lah iki apike sentek iki. Terus eleke sing ditaboki niki dijikuk dibrekno ki ambar. Nauzubillah. Maturi sampeyan. Mulane kula niku mikir-mikir jane bergaul karo Gusti Allah niku luwih enak timbangane bergaul kali wong niku. Lho Gusti Allah niku poso nyetit dosa sing wis-wis. Bayang traweh witil nyetip dosa sing wis-wis. Masyaallah, lembaga pengampunan Gusti Allah niku wadah sanget. Astagfirullah menghapus kesalahan. Salat innal hasanat yudhibna sayiat salat menghapus dosa sak durunge. Napa malih? Gandeng tangane bojone. Tangane bojone mboten tangane tanggane. Tangane bojone. Endi iku dosa-dosa mrekeli saking selas-selane tangane. Temune bojone sampe mencekeli terus mawon. njaluk ngapura. Ana sing ngendikake getun ngono ae wis menghapus kesalahan. Malah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajari awake dhewe. Wa'ad bi isayyi'ata alhasanata tamhuha. Kuwi nek kejengkok duwe dosa, tututi ambekan ngamal apik. ngamal apikmu nyetip dosa iku. Malah ten dawuh umpamane sak ngalam donya iki 6 miliar sekian, manusa 6 miliar iki kok apik kabeh, ora ana sing dosa blas. Niku malah disikat kabeh karo Gusti Allah seleher, digenti manusa-manusa sing iso dosa. Mergo napa? Mergo hobine Gusti Allah niku ngapura. bagus ae. Hobine ngapura. Masyaallah. Sampeyan nek duwe salah karo wong sepisan njaluk ngapura, ya jadi baleni ya mesti ngaturi apa. Mesti apa to? Ngapunten iki Pak. Ya jok baleni. Kali-kali sampean baleni, njaluk ngapura nek. Lho sak kandhane aja dibaleni baleni nang. Wah. Wah. Jadi enak karo Gusti Allah, tapi awake dhewe niku aneh. Karo Gusti Allah sing gampangan niku malah petentengan. Embek manusa sing gak kenean iki sembranan. Iki langku alik jane. Embek Gusti Allah. Kebayang madepe kurang menceng sithik. Iki gak tersangka Menurut internet dalile kaulul internet. Mau internet iki mung kudu rene sithik. Rene eh, iki kuno iki. Eh, hmm. Wah, niku ngantek pengimaman barang ana sing digempur. Perkara meng mencengno sithik menurut internet. <laughs> La ilaha illallah. Niku petenengan iku lha apa? Lha apa nek semireng ngene iki pas karo Ka'bah Gusti Allah ngono piye? Nek rono ora pati pas. Hmm. Lah nek ora pati pas lah apa? Apa sing ngamuk? <laughs> Kok kok sing petenengan iku lha apa? Wong sing duwe kiblat sing duwe sembahyang Gusti Allah kok. Jenengmu inasolati wan suki. wa mahyaya lillahi ta'ala lah kok MUI bareng baru kok nara apa perkara Gusti Allah melak celandaan kowe sak niki ngono sing guaya te koyo untuk beslit ke Gusti Allah ngono iki jahanam iki bentang ah, ngono iki sirik la ilaha illallah yo yo jajal mon ngaji ning diniah NU kudus ngono Mangke ya ben roh dekne. Nek niki hak e Gusti Allah. Udah, udah persis ya. Rumangsane Gusti Allah itu kayak ini. Kayak dapure dek, nek salah sithik keplak, salah sithik keplak. Ayo, aduh gak gak Rumah Rumangsane ini, Ini nek gak kenal Gusti Allah, Belas. Gusti Allah niku gamangan. Gusti Allah sing mboten nonton kiai ustaz mubalik sing nerangno Gusti Allah sakul gak tau di. Sampeyan pun nate krungu. Ana mubalik nerangno asyakur pun nate. Sering ngono iki kakek kula niki. Mergo napa? Arang-arang sing ngerti maknane sakul. Gusti Allah niku salah satu asma'i asmanipun menika asyaku napa asyaku iki jajal niki ustaz kabeh to ya niki takok tenanan niki mboten kok namrin mboten napa asyakur bolak-balik kamu ya syakur ya syakur ya syakur ping sewu ben rezekine bancar hmm. kok sampean maca ya syakur napa ya syakur kok menengah ini piye meneng niku sampean sungkan nopo ora iso jawab <laughs> napa ragu-ragu Nas <laughs> Budi Pun asa jawab-jawabe mawon Kenapa lawan sakur niku nek cara Indonesia kula mboten dereng ketemokno ya sing kula goleki. Nek cara Jawa niku ora bisa kula. Cara Jawa Indonesia campur Jawa. Asakur menika maha moho Nerimake. Moho Nerimake. Tapi sampai nek didawi salat, aturane salat ngene sampean lakoni saisa-isane sampean. Mestine alaihim sampean lesane ra iso ngalaihim. Ya ditampa nek Gusti Allah. Nek ora alaihim alaihim alaihim. Ora sah. Juga jarene wong. Gusti Allah niku anggere sampean mboten niat ngelawan. bodoh sampean napa akad napa setu puasa sampean setu napa jumat ora urusan pokoke gak niat nglawan Gusti Allah ditampa kabeh geger lah apa mergo ora kenal Gusti Allah akeh sing ora kenal Gusti Allah do gegeran karepe dhewe gak mudeng nek Gusti Allah iku sakur Gusti Allah niku pengen potongane wong Jawa. <laughs> Wong Jawa ya gelem sembahyang iso lumayan. Wong Jawa. <laughs> Wong Jawa madhep ning gone kiblat Baitullah wis lumayan. Ora pas-pas lah iso lumayan. Wong Jawa ora ning goro budur iso lumayan. Mesine wong Jawa ana cara padha tasawuf ora mesine kiblate ning Borobudur. Nggone Ka'bah iki lho. Niku hmm. sakur Gusti Allah Maha nrimake. Dawuh Nabi sadidu wa qaribu. Punate turun sampean hadis niki tapi arang-arang sing jelasno kaya kula ngeten iki. Sadidu niku maknane encer, encer, encer satu. pas-paske. pas Niku nek nonton perlombaan manah niku nonton kaya obat nyamuk nonton ya bundel, bundel, bundel tengah. sing dituju gini-gini, Nek pas tengah itu, juara. Manah nanti tekan itu juara. Nek rada mriki-mriki nomor loro apa nomor telu mana. Sing juara, nomor siji sing tengah apa? Jeneng Nabi sadidu, pas pas nonton tengah iku. nek ora ya wakor iku lah parek-parek cuma antek <laughs> batuke wong mbok panah iku iku keterlaluan iku jus iki ae di pas-pas no iki nek ora pas tengah ya wakor ibu parek-parek luwe HP diincel ora pas parek-parek tok tinimbangi ora diincel pas pak lupa aku. Malah kok gak diitung itu kebenaran jenenge. Umpama ibadah ngono ibadah tanpa ilmu. Tanpa ilmu, kebenaran kok pas. Ya apik sing nganggo ilmu, ngerti dicet. Wis di wis tenanan aku iki rukun syarate wis tak hafalno tenanan. Aku ya wis sinau patekah iku masyaallah, nek sak aku iki Tapi ain niku pancen gak iso. Wong ning gone abjad ku ora ana ain kuwi. Monggo botho gak ana, monggo botho ana. Pengiri wong Jawa lah, monggo botho ana. Ora kok monggo botho ana. Dadi lha iso ain iku ora Padha karo wong Arab, engko ya ora iso wong pancen dene gak duwe wong. Wong abjad ndawasun hatoyakun. yakun. amane ah, iku gak ana ngono gak ana sing ana ain iki iso dikrimu Semarang ora iso Semarang mesti ngoten ya biyen niku butras-butras goli sekjen PBB komsel pidato teng mriki muktamar Bandung muktamar Bandung anak kula takok niku napa bapak Bandung Bandung iku maknane Bandung karepe iku ngene gak duwe ngono bandun. Dadi Gusti Allah iki wis ora iki wong Jawa iki. Ilate ngene anune ngene. Ora usah petentengan karo Gusti Allah sing gampangan, sing nggobune ngapura kok petentengan. Sementara kalau menusa sing angelan gak kenean sembrono. Iki salah. Sing ideal ya karo Gusti Allah. ya ora sembrono karo kawulane ya ora sembrono iki sing namine saleh saleh niku wong sing apik karo Gusti Allah apik karo kawulane Gusti Allah nek umpamane padha-padha petentengane alung petentengan jaga supaya manusa niki ora mangkel nek Gusti Allah niku gampang ngapurane manusa ngenteni setahun niku mawon nek ora ana kearifane sesepuh kita rumin orang nang halal bihalal ya kira-kira ya malah orang orang ngapura ngapura nang biyen niku nek njaluk ngapura niku neritik neritik kula saya menangi teng jaman sowan wong tuwa niku pas mbah aturaken sugeng riadi mbah sedaya pat nyuwun ngapura ngoten niku mbahir apa ae salahmu apa ae ngoten niku kok sedaya lepat kok apa ae lho dirinci kula nate ngrasani simba ngrasani apa mesti ngoten ditawan ora kok terus langsung Iya iya, waduh waduh ditakoki sik, kowe ngrasani apa mbek aku? Ditakoni. Nika nalika jenengan lewat griya kula, pas kula kalih kanca-kanca do jagongan kula rasani kalih kanca-kanca. Wong kok tuweke ngono iku. Dangke daginge rak kotot ngono. Gemuk rasani ngono ya. Nggih, mah nyuwun ikhlasipun nyuwun dipun halalaken, Mbah. Iya, iya, wis halalno. Aku dhewe ya gawe ning rasane kowe ya. Panjenengan rasane napa, Mbah? Iki melok-melok sing enom iku ya ngono, biyen niku. <laughs> Ya tak rasane iki anake sapa kok petakilan. <laughs> Nggih, Mbah. Sami-sami, Mbah. Ngoten niku mantek. Mergo karo manusa. Nek Gusti Allah astagfirullahalazim, ngoten tak mawon. Astagfirullahalazim, baik. Astagfirullahalazim, baik. Mulai nak era garuan. Mulane antek setan niku antek nganakno seminar. Setan nganakno seminar. Mergo atas sing demengeluh ke saya gimana? Kita itu diizinkan godo anak cucunya Adam. Sudah kita gudo, setengah mati kita berjuang gudo. kiai nganti misoe fasih banget. Ono kiai kita perjuangkan sampai iso misuh fasih kaya ngono kok stop Keringetan kabeh kene iki. Nggodho kiai nganti iso misuh niku harus kangelan kabeh. Setan iki. Lho. Bareng sadar kok astagfirullah kok terus di ngapura enak ae. Lha kan payah kene. Nyambut gawe rekoso-rekoso muspa blokon diantem astagfirullah ilang ngene iki njaluk ngapura Gusti ilang ini eh, payah ngene iki weger di seminar kan wis pak sayange terus wonten pakare pakare setan iki narasumber ini pakar setan namine iblis namine iblis sampai ndak usah panik ndak usah putus asa Karena memang sejak awal kita itu tidak punya asa. Jadi tidak bisa putus asa, tidak boleh. Dari awal sudah tidak punya asa kok. Ah, tapi bagaimana ini? Kita kan sia-sia berjuang Menggoda anak dunia Adam. Sudah tidak gunakan oh, iblis ini. Jadi sampai bilang kalau jaluk ngapura, di ngapura itu modeli ngono sekarang kita nggodone dirubah gimana merubah saiki manusa ku digodho supaya ngerasa ora salah jadi digodho supaya aja nganti manusa iku rumangsa salah salah supaya rumangsa bener ben ora njaluk ngapura Wah, wow, kalau ini kuri bahaya Ini gua kiat yang terakhir dari setan itu ganggu awak itu, awak itu salah lah itu. gua bener sampean setan itu, Bener sampean. Sahanem gak dikontrol gak. Tuman. Sahanem gak mbok kopak ngono ku tuman. Sing enam kowe. Bener tuh. Wong tuwa ora bisa dihormati ngono lha apa. Sakire sing enom ya rumangsa bener, sing tuwa ya rumangsa bener. Aman tinggal sak niki niku. Wong do tukaran koyo ngono rame kabeh iku gak ono sing salah. Kabeh rumangsa bener kabeh. Lah nek bener kabeh lha apa kok tukaran? Niku lah. Jadi, awake dhewe kudu hati-hati. Terutama sampean kula wekasi nek mergo angel angele wong iki. Terutama wong Jawa, wong Indonesia, wong Indonesia mulane nganti ana halal biharal khusus Indonesia ini. Mergo panjen secara geografis, secara iklim, secara makanan dan lain sebagainya, menusa Indonesia ini istimewa ora padha karo liyane. misalnya kayak wong Arab teng Mesir niku kula sing apal niku tiang Mesir wong Mesir niku kosok wangsule tiang mriki wong Mesir niku wong Arab lah umumnya wong Arab khususnya wong Mesir nek Mesir niki kula roh dhewe mergo kula meh 6 tahun teng mereka wong Mesir niku gampang muring-muring tapi ya gampang ilange kosok langsung lek awake dhewe awake dhewe angel muring-muring tapi ya angel ilange wong mesir niku mpun tukaran tukaran cara mesin niku akeh-akehan pisau Jadi, mriki misah, mriki misah, mriki misah, mriki misah ngoten. pisu-pisuan tok kalah nyekeli ya mereka nyekeli mereka, mereka nyekeli mereka ya eh, berita kenal ngalah ngalah ngono ngontrol. Pokoknya pisau tok lha engko nek salah di sini kentean pisau lagi jatosan. dulu ngentek pisahane kok ana sing ngongkon selawat selalu ala nabi niku bang lulus selawat kalau bisa rangkul-rangkul wis koyo dagelan rokok. Cuma pek ngamuke cepet nang. Niku menapa maneh nek musim panas, niku panas sampai 50 derajat. Niki teng Kudus sing ngeten iki panas sing ngeten iki paling mok 30. Mereka panas sampai 54. Niku nek musim panas niku statistik perkelahian niku ditulis tengene koran niku. Hari ini perkelahian di terminal 300 kasus di pasar 600 kasus tukaran tukaran ini ngotot itu om agakkan pisau pisau tenggini mesir niku konco kulot lari ngawi niku ngumpul lagi sak buku sak buku pisau ane wis ini pisau tak <laughs> mulane wartawan senior saking Mesir namine Anis Mansur niku wartawan senior saking Ahram koran Al Ahram sing terkenal Mesir niku nate teng Indonesia mulai kau Indonesia laporan perjalanan teng Indonesia diceritakno teng Ahram termasuk sing dianggep ki ambake gawokake sing ki ambake takjub keistimewaan Indonesia niku jari ini yang nulis tengah rem promocon salah satu keistimewaan di Indonesia itu di Indonesia itu tidak ada lafat kata untuk misuh tidak ada kata untuk mencaci Kulo terus bingung, apa iya? Kulo golek yo ana, mosok ning Indonesia gak ana kata-kata untuk misuh, gak ana ya. Itu wonten kurang ajar. Kurang ajar kok mok kurang ngono. Nek diajari tak ya ora kurang. Iku iku nek cara mesir ora pisuan iku kurang ajar ngono. buset. Buset itu bahasa Jakarta. Buset lho. Niku bahasa Jakarta. Tapi nek diusut-usut niku ya asline ku Arab juga. Mergo buset menika akronim saka abu setan. Buset niku sing abu setan. padha karo sorbet niku sarubaitin dadi sing paling elek dhewe ning omah iku sorbet niku sarubun bahasa Arab <laughs> buset niku abu setan parah Lha tong ngene musuh ya masyaallah pisan niku wonten kanca kula kanca kula nemu akale ra karo sakniki dadi pengasuh pondok sing terkenal di Indonesia niki. Mboten usah kula sebutake mangke sampean goleki. Pokoke sokoke yang sak saat ini jadi mudir akbar tadi pengasuh pondok pesantren gede kan. Biyen kali ra karuan. Bocahe cilik. Suwi tapi nang nakale. Numpak bis kali kula. Musim panas. Niku yang baik kondokan kula. Kang, wong Mesir kita tak indakane sikile. Engko nek muring-muring wis nemen piso aku wis entek. Selawatin. Ula dereng muni ya wis tindaki. Ngamuk langsung wong disenggol ngatur mawon nek musim panas iki ngamuk wong sirah ke umum kabeh. Tindak. Lah sepeda, tinair, wah terus. terus gak bae ngapal nang pisane gak bae ngapal wah kali ya itu kali pisu-pisuan lalu gak bae ketekan Kang dan selawati ya Kang mulai ibu-ibu aku nguben lah kan salamu mulai ibu-ibu laku uangnya <laughs> coba tambah bahasa cepet Kang cepet Kang selawati uangnya mesti tambah ngamuk Pitule, kowe gue ngomong apa <laughs> Wah kau juga Wandul gandul wong sampe cilik wong mesti gede. Kan sesek kula sare. Sallu ala nabi. La ilaha illallah didono den dirango. Kaya dagelan lho. Sallu ala itu selawat kabeh ora nrimo kiambake tok wong sak bis terus Allahumma sholli ala Muhammad. Serangkulan ya masyaallah. Kok enak ngene. Iki <laughs> Nah, di Indonesia ini tidak perlu halal bihalal. Ya, ini Indonesia wangel. Mulanya dicari pada saat dimana orang itu sudah lego diusahani di ngapura Gusti Allah. itu nonton satu masa, satu saat dimana wong niku lego ngapura enteng niku saat Idul Fitri ini sampai ngurungokno pejabat-pejabat mulai lurah ngandek presiden ora ana sing njaluk ngapura niku kecuali nek bulan Eid. Nek pas Idul Fitri. mohon maaf lahir batin ngoten niku. Muantek. Dalan-dalan barang minta maaf niku. Mah, <laughs> mah, lahir batin niku. Niki mergo pas tiang niku nek dosane di ngapura Gusti Allah niku enteng go dadi terus kaya cerita kula tiang sepuh wae mbah kalih putih padha-padha enake ya wis gak apa-apa njaluk ngapura nggih enteng ngapura ya enteng niku terus dhewe niku nah sak niki nek sampean pun halal halalan terus sama sekali tanpa dosa fitrah lagi seperti lagi mergo sing hae Gusti Allah ngapura sing harus padha-padha wis saling halal fi halal diikhlaso pun nol-nol mulane sampe nek nek kepeksa gawe salah niku sampean pilih sampean milih mawon tiang sing sampeyan ngerti alamate. Aja nyalahi wong sing gak ngerti alamate. Mangke sampeyan njaluk ngapurane piye? Golek halale kangelan. Lah nek ngerti alamate kaya kula niku jalan Kiai Bisri Mustafa nomor 4 gitu. Sampeyan saged njujuk mereka. Ngerti alamate. Lah punya mboten ngerti alamate. Kok gawe salah sampeyan iso bar. Lho napa wonten? Lurah. Camat. Bupati. Ketua MDC. Ketua cabang. Gubernur. Ketua wilayah. Presiden. PBNU. Niku apa iso kenal kabeh anggotane kok nang? lurah niku napa ngerti wong sak kampung niku. Siji-sijine. Mungkin ana sing ngerti. Tapi nek bupati kula yakin ra ono kang ngerti. Bupati niku pandhane niku sak kabupaten. Sak kabupaten. Wong sak kabupaten kok ngerti alamat kabeh gambar. Padahal wong sing duwe kelebihan kaya bupati, sing duwe kelebihan ilmu, kaya kiai banget niku kados kula ngaten niku awon. Niku kadang-kadang terlalu sadar diundang bolak-balik diundang al-mukarram al-mukarram. Ojo-ojo aku iki memang mukarram tenang. Terus nganggep wong ora pati mukarram kabeh. Terus sak enake dhewe. Geneman wadang-wadang kadang Sampai sampeyan iku jahanam Oh, potongan sampeyan. Wong dipotongan-potongan ngono. gak ngerti alamat, tak potongan-potongan mau sapa ya? n ngapura a l a piye j a e Ngemprep d e wong sak Indonesia piye c a r a n Wa akala mala haza. Tenggine hadis ini wau wa akala mala haza. Ngemprep mangan d e iki. Iki ra mok siji. Siji kuwi wis marakne bangkrut. Karena akalan malah haza, wahaza, wahaza, wahaza. Wazata, wazalika. Wala ilaha illallah. Ini ku umur sak umur-umur ngamal. Ini ku sentak apa. Mulane, mulane kula niku ngusulake tenggene petinggi-petinggi sing dhuwur-dhuwur mereka, tapi gak dirumokno kula mboten mawon. Kula usul timbangane angel ngadili yo angel. Mule tae hukum diparakno niku politik. Wah gak kasil-kasil wong wis konangan karuan nyolong duit rakyat semono akeh. Yo ngadili ini kangelan. Wis diadili ku yo isih bebas. Ngomong marak mati. Timbangane ngono wis api-api anaten jari kula niku kula nggih ngomong nggih nulis saiki wong-wong sing do nilep duwe rakyat iku ngumpulno wartawan ae termasuk wartawan elektronik TV-TV diundang kabeh mulai Metro TV One SCTI SCTV segala macam diundang kabeh terus ini ngomong mbek rakyat wahai rakyat saya selama menjabat ini telah makan duit sampean satu triliun yang separuh sudah habis saya makan yang separuh akan saya kembalikan kepada negara tolong yang sudah terlanjur saya makan ini dihalalkan ya rakyat. Kula kan muni ngoten. Nek gelem muni ngono aku tak ngejaki kiai-kiai tak kon pidato ning Itu dimaafkan, diikhlasno, dihalalno. Iku sampai api wae kula niki. Ndik muni ngono aku engko tak sing ngomong niku di rakyat tak ndek kiai-kiai kon ngalalno. Jadi selesai wis rasa macam-macam pengadilan barang elan Mudi oh, wis dipangan piye? Ngono ya ra gelem. Nek ra gelem ra iso dadi ganjelan iki mau. Lah kok terus di guandoki wong semono akeh 200 juta luweh. 200 juta kabeh to. Ah njaluk kompensasi kabeh to. La ilaha illallah. Langkel tenan. Niki ora kok mok. Sing niku tok iku sing mane duwe kesalahan ketua cabang sing kesalahan iku anggota-anggotane iku wis kudu ati-ati walhasil sing duwe rakyat pirang-pirang niku luwih medeni mari mergo kaitane karo tiyang akeh ki ati-ati kong karo Gusti Allah mati atine ra karuan masyaallah niku minimal padha lah ngati-ngatine karo Gusti Allah niku minimal aja ngantek diwalik karo Gusti Allah petentengan karo kawulane Gusti Allah sembrahan. Para rawuh sedaya wis tengah kalih. Kok cepete kadang-kadang ora krasa. Nggih, niki halal bihalal sing saged kula aturake niki muga-muga laestu kula panjenengan menika pun dingapura Gusti Allah kabeh dosa-dosane ngamal-ngamal ditampa dening Allah taala manten kirang langkungipun nyuwun agunging pang. Nah. Dungo sisan. Ini mboten kiai to. Sampeyan krungu keng pundi nek donga kula mandi. Mboten, mulane iki pancene sakniki ini pun secara eh, perlahan-lahan tapi pasti. aniki pun mboten tukang mau idah malih ngene mun tukang donga sak niki niku mergo wis konangan mandine donga kuwi pun konangan Jadi pun mboten jaluk mau udah wong-wong niku njaluk donga minimal ya kaya ngeten iki rangkep-rangkep kon mau idah campur donga bae ngoten sak niki sampeyan njaluk napa Lho kok ngguyu? Mumpung kula lho sing donga. Kula niku tempu di pundi nek donga ngoten. Niku ora padha karo liyane. Mbok ngandak di kongkon donga SB teng Istiqlal niku. Niku kula nek donga niku tiang-tiang kulajak jak maca Fatihah ping pisan. Tapi iya kan setelah ini ping 11. Merasa sampean takokno kena apa kok 11. Bagian cangkem. Wong NU wong NU takok-takok 11 barang. Mu takok 33 kenging napa subhanallah kok 33 takokno kabeh. Wayang. pokoknya sampean percaya ya kuno ora percaya wis iki jazah saka Mbah Munawir Mbah Munawir menika gurune Mbah Arwani nggih sampean maca Fatihah sepisan wa iya kana staine ping solas ing dalem maca wa iya kanastain stain ping solas niku wau sampeyan karo ngrentekno jalukane dhewe-dhewe. Ngrentekno dadi omongno ndak tanggane roh. Kentek nemen. Kok jalukane wong iki ana sing padha, mosok padha jalukane wong. Mungkin kene iki kepengin ndangake iso nyaur utang. Ini <laughs> mungkin kepengin sing utangi lali. <laughs> Tak beda to niku. <laughs> Dadi mulane kula atur nek ndonga sing khusus-khusus dikentekno mangke diunggahno bareng-bareng kalih donga umum kula. Dadi sing umum ya kasir, sing khusus Mergo Gusti Allah niku kula matur apian. Apian. Wong sak ngalam donya niki jumlahe 6 miliar punjul sithik niku kok njualuk kabeh. Njualuk kabeh karo Gusti Allah Dipalingi kuat. kabeh sitok-sitok paling kabeh niku orang ngurangi sugae Gusti Allah blas kok umpama ngurangi ya kira-kira ya, niki dom sampean cemplungake teng segara segara mulai se laut Jawa laut Hindia laut Atlantik laut segala macam niki dom sampean celup, celup sampean angkat sing teles tok niki wau sing diparingna wong sak ngalam donya. Kalon. Segara niku ibaraté sugih Gusti Allah. Dadi sakniki sampean njaluk masing-masing njaluk napa ngon. Sing paling sampean butuhake tapi ya sing gedhe. Nek sampean diutang mok 20.000 terus kula kendonga ngenyek kula namanya. niku kiai mriki mon ra ono niku lho. Sing gedhe minimal ya 10 juta ke atas ngono. Nek diaji kerto. Diutang 11 juta. Pengen gawe rumah kurang 10 juta. Pengen lunga kaji. Maksane ngoten-ngoten niku. Hmm. Suwe. <laughs> Diutang suwe ya, Bu. Aku sekon dungo. Bangetan ini. Iki, wae niki Iki sampean goleki sak niki sejalukan sampean napa niku?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 ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحبته اللهم صل على سيدنا محمد النور الذات والسر السعر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع السنين وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم يا الله لا إله إلا أنت يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا مؤز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا خفيف يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا راكب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بائس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حمي يا محصي يا مبدئ يا مؤيد يا مخي يا مميد يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا دواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باكي يا وارث يا رشيد يا صبور اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى كما أمرتنا فاستجب إلهنا بقبول حسن كما وعدتنا اللهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بركة سورة الفاتحة المعظمة وسبع المثاني من القرآن وبسر بسر الأسماء الحسنى واسمك المعظم اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سكرت ولا مكروبا إلا نفست ولا مريضا إلا شفيت ولا دينا إلا قضيت ولا جاهلا إلا علمت ولا ضالا إلا هديت ولا مؤسرا إلا يسرت ولا فقيرا إلا أغنيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي على قريض إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتراويحنا ووترنا وتلاواتنا وقراءاتنا وصدقاتنا ودعاءنا وجميع أعمالنا يا أرحم الراحمين Ya Allah Gusti kula lan sedherek kula yang hadir wonten majelis menika nyuwun dhateng panjenengan Gusti kanthi nyebat asma-asma agung panjenengan kados panjenengan perintahaken mugi panjenengan kabulaken Gusti kados panjenengan janjiaken kula lan sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika sak zuriat ya Allah panjenengan paringi maghfirah panjenengan paringi rahmah panjenengan paringi taufik lan hidayah ya Allah Gusti kula lan sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika sak zuriyahipun mugi panjenengan paringi wilujeng lahir batin, panjenengan paringi wilujeng dunia akhirat. Panjenengan tetepaken iman lan Islam panjenengan akeni dan umatipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan gampilaken sedaya urusan-urusanipun panjenengan jembaraken sedaya rezekinipun ya Allah panjenengan jembaraken rezekinipun kangge ibadah dhateng panjenengan nyantepi akan saking sambikala lan ah, mugi-mugi sedaya penyuwunanipun sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika ya Allah panjenengan kabulaken ya mujibas sa'irin ya mujibat dakwatis muttarin ya arhamar rahimin Allahumma ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والسيف المختلفة والفتن والشدائد والمحان Ma'azohara minha wa ngobatan Indonesia Di khosor muludan muslimin Amma inna ka'ala kubisya'in qadir Rabbana atina billadunga rahmatan Wa hayi' lana min amrina rasada Rabbana atina fid dunya hasana Bil akhirati minna Innaka anta sami'ul alim Wa ya maulana Innaka anta وصلى الله على خير خلقه محمد الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Mekaten kirang langkungipun nyuwun ageng pangapunten wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul islam wal muslimin khairu nahdlatil ulama wa nahdiin wa khairu indonesia wa Indonesia wa astagfirullahaladzim li walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh